مرحبا صد مرحبا بر آن رسول مصطفی صوت قرآن کن منور تا قیامت جان مرحبا صد مرحبا بر آن رسول مصطفی صوت قرآن کن منور تا قیامت جان مرحبا صد مرحبا بر آن رسول مصطفی صوت قرآن کن مناخر تا قیامت اینجا مرحبا سن مرحبا بر رسول مصطفی صوت قرآن کن مناخر تا قیامت اینجا صوت قرآن کن منا کلام سرمدی کے نور چشم مومنات آن کلام سرمدی کے نور چشم مومنات حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان مرحبا صد مرحبا بر آن رسول مصطفی صوت قرآن کن منور تا قیامت این جان مرحبا صد مرحبا بر آن رسول مصطفی صوت قرآن کن منر بر تا قیامت جان صوت قرآن کن منر بر تا قیامت جان المحمد نور ازدان آخرین انبیا المحمد نور ازدان آخرین انبیا با کلام اپ بخشی دی بیمار و روان با کلام و روان مرحبا سن مرحبا بر آن رسول مصطفی صوت قرآن کن منور تا قیامت جان مرحبا سن مرحبا بر آن رسول مصطفی صوت قرآن کن منور تا قیامت جان جان چون منزل مصحف پاک رسول مجتبا چون منزل مصحف پاک رسول مجتبا از تو خواهی ما هدایت ای خدای مهربان از تو خواهی ما هدایت ای خدای مهربان مرحبا سن مرحبا بر آن رسول مصطفی صوت قرآن کن منور تا دیان صد مرحبا بر آن رسول مصطفی صوت قرآن کن منور تا قیامت این جهان ای ابو بکر ای رفیق آن امین در کوه نور ای ابو بکر ای رفیق آن امین در کوه نور بودی صدیق اکبر جای تو در جنتان بودی صدیق اکبر جای تو در جنتان مرحبا سن مرحبا بر آن رسول مصطفی صوت قرآن کن منور تا قیامت انجام مرحبا سن مرحبا بر آن رسول مصطفی صوت قرآن آن عمر فاروق اعظم در عدالت سروری آن عمر فاروق اعظم در عدالت سروری شد امیر المؤمنین مسلمین در آن زمان شد امیر المؤمنین مسلمین در آن زمان مرحبا سن مرحبا بر آن رسول مصطفی صوت قرآن کن منور تا قیامت مرحبا صد مرحبا بر رسول مصطفى صوت قرآن کن منور تا قیامت این جهان صوت قرآن کن منور تا قیامت این جهان آن علی که شیر مرده آن نبرده یا آن علی که شیر مرده آن نبرده یا کافران از برق شمشیر علی مسلم شدند کافران از برق شمشیر علی مسلم شدند مرحبا سن مرحبا بر آن رسول مصطفی صوت قرآن قد بر تا قیامت جان مرحبا سن مرحبا بر آن رسول مصطفی صوت قرآن قد منا قیامت جان صوت قرآن کن منور تا قیامت جان ای تو عثمان جامع قرآن و دین را ربری ای تو عثمان جامع قرآن و دین را ربری نور چشم ام رسولی با هر زمان نور چشم ام رسولی با هر زمان مرحبا سن مرحبا صوت قرآن کرد منور تا قیامت جان آن خدیج همسرا هم که نور جان آن خدیج همسرا هم که نور جان در ره اسلام و قرآن داده ای اموال و جان در ره اسلام و قرآن داده ای اموال و جان مرحبا سن مرحبا بر آن رسول مصطفی صوت قرآن کن بلند تا قیامت مرحبا سر مرحبا بر آن رسول مصطفی صوت قرآن کن منور تا قیامت این جهان صوت قرآن کن منور تا قیامت این ای جگر گوش نبی جان فاطمه زهرا بطول ای جگر گوش نبی جان فاطمه زهرا بطول همسر و یار وفادار امیر مؤمنان همسر و یار وفادار امیر مؤمنان مرحبا سن مرحبا بر آن رسول مصطفی صوت قرآن کم منور تا قیامت انجام رسول مصطفی صوت قرآن کن منور تا قیامت این جان صوت قرآن کن منور تا قیامت این جان ای شما انصار جل جمله اصحاب یمین ای شما انصار جل جمله المهاجر را که دادی ام امین مهرمان المهاجر را که ام مرحبا صد مرحبا بلا رسول مصطفی صوت قرآن کرمنا بر تا قیامت الجهان مرحبا صد مرحبا بلا رسول مصطفی صوت قرآن کرمنا غرهم كان منافى تحت عماد الجهر أي خداوند كريم أمرم ونوريم أي خداوند كريم أمرم ونوريم بخششی کن بر مجاهد فقیر و ناتوان بخششی کن بر مجاهد فقیر و ناتوان مرحبا سر مرحبا بر آن رسول مصطفی صوت قرآن کن منور تا قیامت جان مرحبا سر مرحبا بر آن رسول مصطفی صوت قرآن کن منور تا قیامت صوت اوران کرد منور تا قیامت جان مرحبا صد مرحبا بر آن رسول مصطفی مرحبا صد مرحبا بر آن رسول مصطفی صوت اوران